قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل لنا إنما جعل الإمام ليؤتن به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون prenosi se od Ebu رضي الله ta'ala anhu da je rekao, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallame, imam je da se slijedi Pa se nemojte razilaziti od imama. Kada donese tekbir, donesete i vi. Kada učini ruku, učinite i vi. Kada kaže se mi Allahu li men hamide, vi recite Rabbena hamd. Kada učini srđdu, učinite i vi. A ako klanja sjedeći, klanjajte i vi svi iza njega sjedeći. I sličan hadis, prethodno mi je i hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome kaže klanjao je poslanik sallallahu alaihi u svojoj kući, a bio je bolestan, pa je klanjao sjedeći, a iza njega su ljudi klanjali stojeći, pa je pokazao svojom rukom e su, sjednite. Pokazao je svojom rukom da sjednu. Pa kada je završio namaz, rekao je, imam je da se slijedi, nemojte se razilaziti od imama, kada učini ruku, učinite i vi. Kada se digne sa rukua, dignite se i vi. A kada kaže semi Allahu limen hamideh, recite Rabbena wa hamd. A ako klanja sjedeći, klanjajte i vi svi sjedeći. U ovome hadisu je došlo, doš, govorili smo o Ebu Holeriju, a anhuma i o njihovim biografijama. Došlo je, kada imam učini, učinite i vi. Pa je došao veznik fe, koji označava, znači, da se radnja odmah čini nakon urađene. Pa kada imam donese tekbir, fe i da kebere fe Odmah, nakon njega, nemojte čekati, nemojte iščekivati, nemojte kasniti, a nemojte isto tako šta? Preticati imama, nego posle imama odmah, neposredno. Nakon što on završi sa tekbirom, muktedije donose tekbir. Pa je ovdje ukazao na sljeđenje imama kada su u pitanju riječi i kada su u pitanju djela. Kada su u pitanju riječi, da se donese tekbir i da se kaže šta? Rabbena To su riječi. A dijelima nasljeđenje imama je ukazao kada se čini ruku i kada se vraća sa ruku. I sežda kezalik. Isto tako sežda, jeli? I ona je došla, i ona je došla, jeli, kao primjer sljeđenja imama u pokretima. Što se tiče pretitanja imama i zajedničkog rada i radnji sa imamom, o tome smo govorili u prethodnom hadisu kada smo govorili o zabrani, o zabrani pretitanja. Pa je prethodni hadis znači, pojasnio neke detalje vezane za ovaj hadis. A i naredni hadis koji slijedi će pojasniti neke detalje koji se tiču ovoga, ovoga hadisa. Jer je autor tako poredao hadise, znači da se vežu jedni za druge. Ovdje je došlo steđenje imama. Da li je to steđenje obaveza i u nijetu? Znači da nijet biva kao što je nijet imama. Oko toga postoji raziloženje među islamskim učenjacima i o tome smo govorili. Imam Šafija smatra da nijet ne, e, ne ulazi u značenje ovoga hadisa, tako da može čovjek koji klanja dobrovoljne namaze da klanja i za onoga ko klanja farzove ili obratno, znači u tome nema smetnje. Pa je imam šafija ovaj hadis usmjerio samo na šta? Na pokrete. Na pokrete u namazu. Na pokrete u namazu. Kaže Ibn Abdelberu svome djelu Alistitkar da imam Šafija, Lauzaji, Daudi, Tabari i to je poznato kod imama Ahmeda da smatraju da je dozvoljeno znači da čovjeku da klanja podne za onim za ko i kindiju ili da klanja znači da se klanja obratno. U svakom slučaju to bi bilo dozvoljeno, jer čovjeku pripada ono što je naumio i pripada mu znači nagrada po nijetu i broji mu se nijet. Dok je kaže da i nijet ulazi u sastavni dio čega ovoga hadisa fela Kelipu, alejhi, nemojte se razilaziti sa imamom, ni u kom slučaju, pa ni u, ni nijetu. Kaže imam Malik i učenjaci malikijske pravne škole da nikako nije dozvoljeno čovjeku da klanja sa različitim nijetom iza imama, pa ne može klanjati po malikijskim učenjacima onaj ko klanja podne iza onoga ko klanja hindiju, na primjer. U tom bi slučaju bio pokvaren namaz kome? Muktedi, imamu ne bi, nego bio pokvaren namaz muktedi. Dokaz šafije da je dozvoljeno je poznata priča muazda, radi Allahu anhu, kada je klanjao sa poslanikom, sallallahu jaciju, pa je nakon toga klanjao svome narodu, jaciju, kao imam. A on je nije tio šta? Na pa je njemu bila, pa je njemu bila na A da je obavezno imama slijediti samo u tim spoljašnjim znači, radnjama, a to ukazuje hadis Džabira, u kome kaže slijedite vaše imame, pa ako klanjaju stojeći, klanjajte vi stojeći. A ako klanjaju sjedeći, onda klanjajte vi sjedeći. Znači sredini u čemu? čemu? U pokretima. Frida kebdara fa a kada donese tekbir, donesete ga i vi. I govorit ćemo o tekbiru u narednom poglavlju, znači. I može se do ovoga hadisa zaključiti da ne smije se, znači, jer je tekbir donositi prije imama i ako bi ga donio prije imama, ne bi opće ušao šta u namaz za imamu. Ne bi to znači bio namaz za imamom. Iz ovoga hadisa se može zaključiti, može se zaključiti, iz daleka, nekakav zaključak iz daleka, da se ne uči Fatiha za imamom. Jer u redu? Jer nije rekao, a kada prouči Fatihu, proučite ju. No, međutim, ne spominjanje toga, jer to ukazuje da se ne čini, ne, ne ukazuje. Može se zaključiti sporedni nekakav argument može biti, ali ovaj, ispravno je da ako nije spomenuto da to ne možemo ni potvrditi ni negirati, a našto ako imaju drugi argumenti koji ukazuju da se Fatiha uči iza, da se Fatiha uči iza imama. Semi Allahu limen hamide, Allah čuje onoga koga hvali, došlo je nakon toga Rabbena walekel hamd. Može se kazati Rabbena walekel hamd i Rabbena lekel hamd. Ispravno je znači i jedno i drugo. Autor kaže da je bolje dodati vau. Da pa se kaže Rabbena walekel hamd. Kaže, to ima dodatno značenje. Međutim, ispravno je da treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. Treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. I ome hadisu je dokaz da Semi Allahu limen hamide izgovara samo imam. A ne izgovaraju ko? Muktedija iz imam. Nego imam kaže Semi Allahu limen hamide, a oni kažu Rabbena wa rekel ham. I to je stav imama Ahmeda i to je odabrao imam Malik i to je odabrao Ebu Hanife i to je odabrao Ibnul Munzir od šafijskih učinjaka. Pa je većina džumhur u na stanovištu da muktedija ne izgovara šta? Semi Allahu limen hamide. Dok kažu šafija, da izgovara, da svi izgovaraju. Kažu, jer je zikr za ispravljanje semi Allahu liman hamide. A rabbena olaka alhamde je zikr kada se čovjek već ispravi. Pa to je dva zikra. Zikr za ispravljanje i zikr u stajaćem položaju. Kada se muktedija potpuno znači ispravi. I navodi ovo od malikijskih učenjaka Isa ibn Dinara i nakina međutim kaže kad je Jav u svom dijelu Likmal da to nije ispravno od njih da to nije ispravno od njih, znači da su neki učenjaci podržali i odabrali šta mišljenje imama Šafije. Kaže Pahavije da je imam Šafija kazao suprotno i konsenzus konsensus. No, međutim, kažu, nema tu konsensusa. Kažu, nema konsensusa. Kako imam Šafija opravdava? Zbog čega? Kaže, Poslanik sallallahu kada je rekao Semi Allahu limen hamide, jesu on njega čuli? Jesu. I oni ponavljaju za njim ono što čuju, pa nema potrebe da im ukazuje da izgovore ono što su šta. To je jasno, to ste čuli, znači to svakako izgovarate. Ali ne znate da treba izgovoriti šta? Rabbena wa Pa to znači izgovorite, pa to izgovorite nakon toga. U svakom slučaju, ono što se zaključuje iz spoljašnjeg značenja hadisa jeste da muktedije to ne izgovara, Zato što je rekao, vi recite. Ako odabere mišljenje mama Šafije, ima ono znači svoje mjesto i znači tu je sigurno ičtihad ovaj prihvatljiv i prihvatljiva su različite mišljenje. Poslanik sa osrame kada bi rekao sami Allahu limen hamide, digao svoju glavu, rekao bi Rabbena, leke alhamd, milu samavati, u milu ardi, u milu mašite, više im bad. Znači, to je jedan od zikrova nakon što se digne glava. Može se kazati a, nakon te smije, a to je sami Allahu limen hamide, može se kazati na četiri načina. Da se kaže Allahume Rabbena, leke alhamd. Allahume leke alhamd. اللهم ولك الحمد يلا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد يا الله اللهم ربنا لك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد da imamo znači sa vau i bez vau i da imamo sa početkom Allahumma Allahumma Rabbena lekel hamd Allahumma Rabbena wa lekel hamd Rabbena lekel hamd Rabbena wa lekel hamd Na četiri načina. Kaže Ibn Kajim, nije došlo od poslanika sa osrme spajanje Allahume i ue. Allahume i uau. Toga nema spajanja. Znači da se kaže šta? Allahume rabbena Kaže te opcije nema. A u je opcija kod Buharije u Sahiju. Ta je opcija kod Buharije u Sahiju. Pa znači vidimo da imam Ibn Kajim koji je sigurno znao Sahih mama Buharije u ponoći da ga probudiš na pamet, u to nimalo ne sumnjamo, da je mogao znači ponekad pa da predvidi hadis koji se nalazi u sahihu imama Buhari. Malikijski učenjaci, kada je u pitanju prenošenja iza imama, teblir, kada imam kaže, kada kaže za imamo šta? Semi Allahu limen hamide, kada kaže Rabbena o Kada prenosi, kakav je propis takvog namaza? Pa kažu da je namaz ispravan zato što je, neki kažu, da je namaz ispravan zato što je on, mijenja tu imama i govori umjesto imama. I kažu da je tako činio Ebu Bekr, radijallahu anhu. Drugi kažu da je namaz pokvaren zato što treba slijediti mama, a ne jezina. Treći kažu da je namaz ispravan ako se slijedi, ako je došlo prenošenje sa dozvolom imama. A ispravno mišljenje da ako postoji potreba za prenošenjem i za imama, prenosit će se. Ako ne postoji, onda neće. Znate što je prenošenje? Znači, tekbire da ponavlja za njim, znači za imamom, ako ljudi dobro ne čuju, na primjer da imam ne može govoriti glasno, a nema nestalo struje, odučenje slabo, pa da neko naglas prenosi, neće smetiti. No međutim, ono što se čini u dva harema danas, to je bez sumnje bidat. Znači da se prenosi za imama kad imaju zvučici najsavremenije uzvučenje u Medinskom haremu, koliko sam čuo, ima na svijetu. Da nigdje nema na svijetu savremeni učenje. I pored toga se prenosi. Hoće li se to ukinuti? Allah najbolje zna. Ne znam ako se nije ukinuo. U mekanskom nije, ne znam za medijski. Što se ne mogu sjetiti. U svakom slučaju, ne vjerujem da je jeste u Jordanskoj jednoj džamiji, velikoj koja je Jordan, centralna jedna džamija, u njoj je bilo cijelo vrijeme. ponavljaju se, kada sam ošao letos dole, vidio sam da više ne ponavljaju, da su to ostave. Da su to ostave. Alhamdulillah. Kaže imam Al-Mawardi, koji ima svoj komentar koji se zove Al-Hawil Kebir, kada bi čovjek rekao Hamid Allahe men semjahu Allahu zahvaljuje onaj koga čuje uzvišen je Allah, kaže bilo bi ispravno, samo je kazao suprotno sunnetu. Znači kada je zamijenio poredak malo riječi, no međutim ispravno je da čovjek treba raditi onako kako je činio poslanik sallallahu alaihi sallam. Kada učini seždu, učinite i vi, ovo nam ukazuje da čovjek treba na seždi da bude šta? Smiren. On je učinio seždu, učinite vi, pa on vas čeka dok vi šta učinite? Zbog čega ovdje posebno sežda? Zato što treba više vremena da se sa kijama padne na seždu. Treba više vremena. A čini se sežda tek kada imam dotakne šalom šta? Tlo. Kako ćemo vidjeti u narednom hadisu koji nam dolazi iza ovoga. Hadis al braj Pa se e, iz hadisa zaključuje znači da se treba smiriti na, smiriti na seždu. A kada klanja sjedeći, klanjajte i vi svi sjedeći. Učenjac šafijske pravne škole, kaže autor, a od njih je Buharija. a inde je o minhumul Buhari. Kod šafija, a od njih je Buharija. Ako mislite da je Buharija šafijski učenjak, što se zaključuje, to je Nije Buharija šafija, niti je Malikija, niti Hanbelija, Imam Buharija, sam svoj sebe. I on pripada ehlul mezhebu, ehlul hadith, A nije nikako, znači, on učenjak koji je slijedio nekoga od mučtehida. No, međutim, veliki je lobi uzeti sebi imamo Buhariju. To je pogrešno. Imam Buharija, ovdje kaže imam šafijski učenjaci, imam Buharija i Hanetije i Džumhur smatraju da je hadis ovaj dokinut da je hadis dokinut. I to je veliko raziloženje među lemom. Da li se iza imama klanja ako je bolestan i ako klanja sjedeći, da li mu ktedi iza njega klanjaju kako? Stojeći ili sjedeći. Veliko je razilaženje. Džumur kaže da je namaz, da je ovaj hadis dokinut. Međutim, Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje ovaj, da se klanja iza imama sjedeći ako klanja sjedeći. je da ne klanja takav, ali ako klanja, onda se iza njega klanja sjedeći. Ispravno da hadis nije dokinut, i razilaženje su velika i mislim da smo o tome više govorili u komentaru na Sahihu Sahih Kaže imam Malik, kako je poznato od njega i od njegovih učenjaka, učenjaka njegove pravne škole, nije dozvoljeno čovjeku nikako da klanja i za onoga ko klanja sjedeći. Misli se na imama. Kod Ebu Hanife i Šafije i Džumhura može se klanjati, ali moraš šta? Stoje, Jer imam ima opravdanje da sjedi, jer on ne može stajati. Ali ti nemaš opravdanje, ti moraš upotpuniti taj ruku. Pa kod može, ali moraš stajati. Dok i kod imama Malika nikako ne smije tako biti šta? Nikako ne smije biti imam zbog hadisa poslanika sallallahu alaihi neka niko poslije mene ne predvodi sjedeći. Međutim, ovaj hadis je nije vjerodostojan ne može biti kao argument hadis je, znači da i navodi se od Kole i Rašidina da nisu klanjali, znači sjedeći, da predvode nekoga sjedeći, no međutim to nije dokaz jer možda su to smatrali boljim, što svakako jeste. Neka olema kaže da je ovo bilo svojstveno samo poslaniku sallallahu alaihi da nije bilo svojstveno šta? Drugim, da nije za druge ljude, nego to je samo poslanik sa osnovima mogao klanjati kako? Sjedeći da se ljudi, da iza, njega ljudi, znači, sjede. No, međutim, da bi nešto pripisali da vrijedi izričito za poslanika, sallallahu moramo imati argument. Ovdje ima argument, nema. Nema argumenta, Pa znači vrijedi kako za poslanika, sallallahu tako i za druge ljude. Kaže se, bio je poslanik sallallahu alaihi sallam bolestan. Kaže neka ulema da je to onoga, ono vrijeme kada je pao sa konja, pa kada je zgulio čitavu, čitavu a, lijevu stranu, pa je znači bio dugo bolestan, pa su došli kod njega, pa su ga našli da klanja, pa su stali iza njega, pa im je pokazao rukom da sjednu. Pa su klanjali za njega, pa su klanjali za njega sjedeći. Sallallahu ala u ovome hadisu je dokaz da je obaveza slijediti imama i da se nije, da nije dozvoljeno da se muktedi razilaze od imama. I o tome smo govorili u prethodnom hadisu kad smo govorili o zabrani preticanja. I u njemu je dokaz da ruku i sržde bivaju nakon što imam to učini. Poslije imamove, znači neće biti sa imamom. I najčešće preticanje imama biva na seždi, odlaskom na seždu. Zato što ovaj, treba više vremena da se imam spusti i onda mnogi konjači pretiču imama, što je svakako pogrešno. I u njemu je dozvoljeno, dokaz da je dozvoljeno namazu, da su dozvoljeni pokreti, blagi pokreti koji neće pokvati namaz. Gdje je dokaz? Pokazao im je, sjednite. Kao što im je pokazao Hadis Ebu Horeire kada je bio na namazu, pa ostao bez abdesta sa osaname, Sačekajte, tu gdje ste. Pa znači ti pokreti koji su takvi, neće, ako neće pokvariti namaz to da ti se pomjeriš korak ili dva, da otvoriš vrata, ili da digneš slušalicu telefona, da te neko čuje da se namazu i o tome, jer je poslanik sa osrme otvorio ajši vrata, je tako? Pa se ponovo vratio na mjesto. Neće imati pokvariti, znači rukom da se nešto, da se pokaže. I to se razlikuje od čega? Od, od riječi. Razlikuje se od riječi. Pa ti je džumi džumom dozvoljeno, znači kada bi ti neko pružio ruku, da se rukuješ, ali ti nije dozvoljeno da mu vratiš na selam. Na selamu nećeš odgovoriti, jesno. U ovome hadisu nije spomenuto kada učini, kada preda selam, predajte i vi. Zašto? Kaže neka olema zato što postoje selama, ti možeš ostati, učiti koliko hoćeš i onda predati selam. Zašto su to kazali? Zašto ti nije rekao posle rukua, možeš ostati koliko hoćeš dobi i onda rad dalje? Zašto je rekao posle salama? Zašto to mišljenje ima da se preda sama? to. da ti možeš posle U redu, ali zašto možeš po mišljenju ove oleme kasniti? Zašto je Šta je prestao namaz? Šta onda? Nema, nema. Nema više dizanje. Molim? On je izišao, zašto ti možeš ostati za njega? Nema više. Znači, nema on više drugog rukna na koji bi prešao. Jer on kad učini seždu, a ti je ostao na, na posle rukua. I on se vraća sa sežde. Pa opet ide na seždu. Pa znači, ode imam. On je vama predao selam i nikuda se imam ne gubi. Selam tebi je ostao samo selam. Kad god selam, stigao si šta? Za njim. Međutim, Allah ta'ala da najispravniji slijediti mama iza salam, Dok preda selam, preda, preda i ti To je najispravnije, da se imam, znači slijedi, da se imam, slijedi u svemu. Nema, u ovoj verziji nema. Ima hadis Ibn Omara, voljeli smo da predajemo selam kada poslanik sa osalem predaje. To jeste kod Buharije došli. To je Ibn Omara, to su njegove riječi. No, međutim, ovaj, kao hadis da je došlo, a kada preda selam predajte i vi, to nije došlo ome hadisu. I naredni hadis je hadis Elbera ibn Aziba, o kome ćemo inša Allah govoriti koga ne prenosi Abdullah ibn Jezid, al Ansari, a on se isto veže za, znači, slijedjenje imama, pa ćemo inša Allah o njemu govoriti u našem narednom druženju. Ali će Allah te barake o tada da nas pouči našoj vjeri sprouči sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam i da se učusti na isti, nesretnemo njega jednog jedinog za ođel i da nam se smiluje na sudnjem danu. Allahu ta'ala amin. Sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabi i